Berjek nesihatlanma düşündiňmi? Türkmenistanda yslam isleýän musulmanlara din ylmyny öwrenmeklikden başga zat parz däl şu. Myradyň oglanlary bolsun, Atageldiň oglanlary bolsun, indi bizde tapawudy ýok. Atageldi agaň we Myrad agaň oglanlary hökman jemlenişmeli, düşündiňmi? We biziň oglanlarymyzam, kim Röwşeni diýýän zatlaryna kanagat alýan bolsa, bizi diňleýänem bolsa, indi bizde näme Atageldiň, Myradyň, Röwşeniň oglany diýlen zat bolmaly däl. Düşündiňmi? Şu üç toparyňam oglanlary hökmany suratda näme Türkmenistanda Yslam üçin alnyp barylýan herekede goşulmaly. Düşündiňmi? Hökmany suratda näme? Hökümet derejesinde, düşündiňmi? Bäş million raýaty kanagatlandyrjak derejede biz hökmany suratda näme? Yslam herekedini alyp barmaly, düşündiňmi? We biziň oglanlarymyzam, Myradyň oglanlaram, Atageldiň oglanlaram şu Türkmen yslam herekedine goşulmaly we türkmen halkynyň mürtet bolmaklygyndan, krişna bolup, ýegowa bolup, näme, dinden çykmak, çykmaklyklaryndan hem näme biz gorkmaly. Türkmen halkynyň näme mürtet bolmaklygyny biz islemeli däl. Şoň üçin biz örama, öz aramyzda käbir bolan näme düşünişiklerimizi, düşünişmedik zatlarymyzy hökman esasda Kuran hadise getirmeli we kim tarabyňam näme diýen zady, alyp baran syýasaty ýa göteren pikiri, Kuran hadysa ýalňyş bolsa, hökmany surata Kuran hadysa gelmeli. Inniden beýlägem oň oglany, buň oglany diýlen gürrüň taşlanmaly. Düşündiňmi? Biz hemmämiz näme yslamyň oglany bolmaly, biz hemmämiz hakyň oglany bolmaly. Düşündiňmi? We şü oglanlaňam hemmesi jemlenşmelide bir, näme, türkmen yslam herekedini näme etmeli, orta oklamaly we şulaňam näme maksatlaryny kim gollaýanam bolsa hökman girmeli. Hökmany suratda şü näme, Türkmen yslam herekedine goşulmaly. Näme nesihatymam näme ylym alsynlar, akyda bek bolsunlar we amal etsinler we aňrujy ýagdaýy bolanam näme hijret etsin. Din tutubiljek ýerine, şu ylym alybiljek ýerine, jihäde taýynlanyljak ýerine hökmany suratda hijret edibilsin. Hijret etsin. Hijret edibilmedigem näme içki dünýäsi bilen aýrylsyn. Şo kapyr murtetleň içinde gezip ýören bolsa, Şoň duýgusy şolar bilen bolmasyn. Şolaň duýgusy hijretde Yslam ýerinde gezip ýören adamlar bilen bile bolsun. Kuran hadysyň näme buýruşy ýalak pikir etsin. Kuran hadysyň buýruşy ýalak seretsin. Kuran hadysyň buýruşy ýalak näme hökümetler bilen, halklar bilen gatlaşsyn. We näme Yslamda alyp barýan dawatlaryna, syýasatlaryna-da Allatagala bereket bersin. We hemmämiziňem alyp barýan dawatymyzy näme has-da ylmylaşdyrsyn Allatagala. Ylmymyzy artdyrsyn we amalymyzy artdyrsyn. Ylmam diňe jemlemek üçin alnan oglanlar. Ylmy amal etmeklik üçin alynýar. Emma ylm alyp näme, amal etmeseň seniň mysalyň bilen näme, üstüne kytap ýüklenen eşegiň mysalynyň tapawudy ýok. Düşündiňmi? Şu wagt özüne näme selef diýýänleň köpüsiniň mysaly üstüne näme kytap ýüklenen näme eşegiň mysaly. Düşündiňmi? Tilwizorda çykyp gürleýärler, wallahi bizar bolduk. Bize şu tilwizorda boş gürrüň etýän selef ady bilen gürrüň etýänler indi bize gerek däl. Düşündiňmi? Bize hakyky müjähitlere goşulyp, müjähit ulamalara goşulyp, hakyky selef ulamalaryň akydasy bilen, hakyky selefleň ýöreýşi bilen ýöreýän hakyky ähli sünnet ulamalary gerek, ähli sünnet näme, dawatçylary gerek. Şoň üçin Myradyň we Atageldiň oglanlaryna düzetişim ýok. Ýok. Olara nesihatym bar, ýöne birinji bilen şolara berjek nesihatym özüme berýän, olam takwalyk. Düşündiňmi? Hemmämiz takwalyk etmeli. Takwalyk diýilýän zadam näme? Iki zat bilen edilýär. Allatagalaň buýran zatlaryny tutup we gaýtaran zatlaryny gaýtmaklyk bilen. Takwalyk diňe näme? Ybadat etmeklik däl. Takwalyk ýa diňe haram diýlen zatlardan gaýtmaklyk däl. Takwa adam hökman buýrulan zatlary etmeli we şo sanda-da gaýtarylan zatlarynam gaýtmaly. Näme takwalyk edeliň, ylym jemläliň we amal edeliň we ylym, amal, dawat, takwalyk ýolunda-da öňümizden çykjak ezýetlere näme sabyr edeliň. We ýagdaý tapanam näme ylym almana gelsin we ikinji bilenem ylym alybilmeýän musulman doganlarymyz bar olaram näme Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem başda yslam dawatyna maddy taýdan näme mätäçlik çekişýärlak edil şu wada Atageldiň oglanlary bolsun. Myradyň oglanlary bolsun ýa biziň oglanlarymyz bolsun, tapawudy ýok. Bizem şu wagt näme alyp barýan, näme yslam herekedimizde, yslam dawatynda alyp barýan syýasatymyzda näme madda mätäçlik çekýär. Düşündiňmi? We hökmany suratda musulmanlar biz bilenem näme maddy taýdan näme ýardamlaşsynlar. Düşündiňmi? Ol binamal, zyna edip ýören, içip-çekip ýören garyndaşlaryna zekatlaryny bermesinler, düşündiňmi? Bolar-bolgusyz ýerlerine sadakalaryny ugratmasynlar. Nirde talyp bar? Nirde? Şul akydada talyp bar. Ol murjiýeler däl. Taguda kapyr patyşa ybadat etýänler däl. Olar talyp däl. Olar talyplaryň adyna ysnat, düşündiňmi? Hakyky şu yslam halypatyny. hilafetini, yslam hilafatyny, yslam dünýäsini näme döretmeklik üçin hä janyny malyny berýän näme talyplar tapsynlar we şolar bilen hem hökmany suratda näme maddy taýdan hem näme ýardamlaşsynlar.